ثلاثة ثلاثة اقرأ واكتب اقرأ واكتب oku ve yaz oku ve yaz مع ضبط أواخر الكلمات ما ضبط أواخر الكلمات kelimelerin sonlarını zapt etmekle kelimelerin sonlarını zapt etmekle babul medreseti Babul medreseti okulun kapısı okulun kapısı Himarur raculi. Himarur raculi. Adamın eşeği. Adamın eşeği. Beytu Hamidin. Beytu Hamidin. Hamidin evi. Hamidin evi. Seyyaratul müderrisi. Seyyaratul müderrisi. Düzeltiyorum. Seyyaratul müdiri. Seyyaratul müdiri. Müdürün arabası. Müdürün arabası. Mendilu ammarin. Mendilu ammarin. Ammar'ın mendili. Ammar'ın mendili. İsmut talibi. İsmut talibi. Öğrencinin ismi. Öğrencinin ismi. Beytullahi. Beytullahi. Allah'ın evi. Allah'ın evi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Allah'ın kitabında. Allah'ın kitabında. Min beytil müderrisi. Min beytil müderrisi. Öğretmenin evinden. Öğretmenin evinden. Ala mektebil müdiri. Ala mektebil müdiri. Müdürün masasının üzerinde. Müdürün masasının üzerinde.